Sultelė. Gyveno kartą vyras su pačia, bet neturėjo vaikų, o turėti jau seniai troško. Galų gale pati pradėjo viltis, kad galgi viešpats dievas išpildys jų troškimą. Pro galinį jų namų langelį buvo matyti puikus daržas, pilnas gražiausių gėlių ir žalumynų, bet jis supa aukšta mūro sieną, ir niekas nedrįso ten kojos įkelti, nes tas daržas buvo vienos burtininkės, kuri turėjo didelę galę ir visi jos bijojo. Vieną dieną pati stovėjo prie to langelio ir žiūrėjo į daržą. Bežiūrėdama pamatė lysvę, prisodinta gražiausių sultenių. Jos atrodė tokios šviežios ir žalios, jog jai užėjo baisus noras jų paragauti. Tas jos noras – su kiekviena diena vis didėjo ir didėjo, o kad jis žinojo, jog negalės tų salotų gauti, tai ilgainiui sunyko, išbalo, visai iš veido išėjo. Tai matydamas, vyras išsigando ir paklausė, kas tau yra, mieloji? Ak, atsakė ji, jeigu negausiu paragauti sultenių iš to daržo, kur už mūsų namų, tai numirsiu. Vyras labai mylėjo savo pačią ir pagalvojo – Negaliu leisti jai numirti. Turiu atnešti sultenių. Kas bus, tas bus. Tad kai pritemo, įlipo jis per mūro sieną į burtininkės daržą. Greitosiomis priskynė saują sultenių ir atnešė pačiai. Jinai tuoj pat pasitaisė salotų ir su didžiausia apetitu jas suvalgė. Ir jos taip jai patiko, taip patiko, jog kitą dieną ji dar tris kart labiau jų užsigeidė. Nėra vyrui kas daryti. Jeigu nori, kad pati būtų rami, turi dar kartą lipti į tą daržą. Tad atėjus vakarui, jis ir vėl ten išsiruošė. Bet kai tik perlipo mūro sieną, baisiausiai išsigando, pamatė priešai stovinčią burtininkę. Kaip tu drįsti, tarė įsmeigusi piktą žvilgsnį, lysti į mano daržą, ir kaip vagis skinti sultenes. Šito aš tau nedovanosiu. Ak, atsakys, dovanok, ne iš gero aš taip darau. Mano pati pamatė pro langą sultenes ir baisiausiai jį užsigeidė. Sako, mirsinti, jeigu negausinti jų paragauti. Tada burtininkė atlyžo ir tarė jam, jeigu iš tikrųjų taip yra, kaip tu sakai, tai tiek to, leidžiu aš tau prisiskinti sultenių, kiek tik patinka, bet su viena sąlyga. Turėsi atiduoti man kūdikį, kurį pagimdys tavo pati. Aš jį gerai prižiūrėsiu, rūpinsiuos kaip tikra motina. Iš baimės žmogus su viskuo sutiko. O kai pati pagimdė dukrytę, tuo atėjo burtininkė, pavadino mergytę sultenės vardu ir paėmusi išsinešė. Sultenė buvo labai graži. Gražesnės mergaitės nebuvo visame pasaulyje. Kai sukako jai 12 metų, burtininkė uždarė ją į bokštą girėje. Tas bokštas buvo be laiptų, be durų, tik pačiame viršuje mažytis langelis. Kai burtininkė panorėdavo ten įlipti, atsistodavo bokšto papėdėje ir sušukdavo – Sultenė, sultenė, nuleisk man kaselę. Sultenės buvo ilgi gražūs plaukai, dailus kaip aukso gijos. Kai išgirdavo burtininkės balsą, paleisdavo savo kasas, užviniodavo ant lango kabliuko, tada jos plaukai nukardavo 20 mastų žemyn ir burtininkė jų įsitvėrusi užlipdavo į viršų. Po poros metų atsitiko, kad per tą gėrę ir pro tą bokštą jojo karaliaus sunus bejodamas išgirdo dainuojant. Ir daina buvo tokia graži, jog jis sustojo ir įsiklausė. Dainavo sultenė, kuri trumpindama vienatvės dienas vis skardendavo ir skardendavo savo malonių balseliu. Karalaitis norėjo pas ją užlipti, apieškojo bokštą, bet nerado durų. Parjojo namo, bet tas dainavimas taip giliai įkrito jam į širdį, jog kiekvieną dieną jodavo į girę jo pasiklausyti. Kartą stovėdamas už medžio pamatė, kad atėjo burtininkė ir išgirdo, kaip jis sušuko į viršų. Sultenė, sultenė, nuleisk man kaselę. Sultenė nuleido kasą ir burtininkė užlipo pas ją. Jeigu tai kopečios, kuriomis galima užkopti, reikės ir man pabandyti laimę. Ir kitą dieną, kai tik pradėjo temti, nuėjo jis prie bokšto ir sušuko – Sultenė, sultenė, nuleisk man kaselę. Tu jau pat plaukai nukaro žemyn ir karalaitis užlipo į viršų. Iš pradžių sultenė labai išsigando pamačiusi, kad pas ją įėjo vyriškis, kurio jie akise nebuvo regėjusi. Bet karalaitis maloniai ją užšnekino ir papasakojo, kad jos dainavimas jam taip sujaudinė širdį, jog jis niekur negalės rasti savo ramybės ir būtinai turės ją pačią pamatyti. Tada sulteniai praėjo baimė ir kai jis paklausė, ar ji sutiktų už jo tekėti, o ji pamatė, kad jis jaunas ir gražus, pagalvojo savo, jis mane labiau mylės negu senoji motinėlė ir davė jam žodį, paėmė už rankos ir tarė – Aš mielai eičiau su tavim, bet nežinau, kaip iš čia nulipti. Ateidamas kiekvieną kartą atsinešk po šilkų sruogą, aš pinsiu iš jų kopečias. Kai jos bus gatavos, nulipsiu jomis žemyn ir tada tu pasisodinsi mane ant savo žirgo. Sutarė, kad jis lankysis vakarais, nes dienomis ateidavo senė. Burtininkė nieko neįtarė, kol vieną kartą Sultenė neišsikalbėjo. Sakyk, motinėlė, kaip čia yra, kad tave užtempti man daug sunkiau negu jaunai karalaitį. Tas tai tik op ir jau pas mane. Ak, tu nelaboji, sušuko burtininkė, kaip tu drįsti taip kalbėti? Aš maniau, kad atskyriau tave nuo žmonių akių, o tu mane vis tiek apgavai įpykusi stvėrė į gražiuosius sultenės plaukus, kelis įkius apsiviniojo aplink kairę ranką, dešinę pasičiupo žirklės, čiaukšt, čiaukšt nukirpo ir gražiosios kasos nukrito ant žemės. Ir dar ji buvo tokia negailestinga, jog nudangino vargšę sultenę į dykumą, kurį turėjo gyventi dideliame varge ir skurde. Išdanginusi sultenę, Burtininkė tos pačios dienos vakarą pririšo viršuje prie lango kabliuko nukirptas kasas ir kai atėjęs karalaitis sušuko «Sultenę, sultenę, nuleisk man kaselę», tuoj pat nuleido plaukus žemyn. Karalaitis užlipo į viršų, bet rado ten ne savo mylimą sultenę, o senąją burtininkę, varstančią jį piktais žvilgsniais. Aha! nusišaipė jį atėjai pasiimti savo mylimosios, bet gražusis paukštelis jau nebetupi lizde ir nebegėda, katė jį pagavo. Ji dar ir tavo akis išdraskys. Nebėr jau tavo sultenės, niekados tu jos daugiau nebematysi. Iš širdies skausmo karalaitis nebežinojo nie ką daryti ir netekęs vilties šoko iš bokšto. Užsimušti neužsimušė, liko gyvas, bet nukrito į eršketyną ir digliai išbadė jam akis. Nuo to laiko klajojo įsaklas po gėlę, maitinosi vien uogomis ir šaknelėmis ir nieko daugiau neveikė, tik aimanavo ir verkė, mylimos žmonelės gailėdamas. Taip jis vaikščiojo keliarius metus, suvargęs, subuvęs, kol galiausiai pateko į dykumą – kur sultenė su jai gimusiais dvynukais, berniuku ir mergaitė, didžiam vargė gyveno. Kartą išgirdo jis lyg pažįstamą balsą ir patraukė į tą pusę. Kai priejo arčiau, sultenė jį pažino, puolė ant kaklo ir ėmė verkti. Dvi ašaros suvilgė jam akis ir jos vėl praregėjo. Matė kaip ir anksčiau. Parsivedė į sultenę į savo karalystę, Žmonės su džiaugsmu jį sutiko ir gyveno jie dar ilgai ir laimingai.